Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahu ju bekoftë. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi sonte në takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me lejen e Allahut të madhëruar që Të shkojmë tutje me surën Nuh. Surja Nuh është nga surat e Mekës dhe në takimin e kaluar kemi marrë ajetet e para të kësaj sure. Kemi thënë se surja Nuh Është një sure e cila në vetën e saj trajton një rrëfim, rrëfimin e një populli i cili u përfshi nga devijime të rrezikshme dhe shthurje të formave të ndryshme dhe Allahu tebareke ue teala nxori nga mesi i tyre një njeri i cili i ftonte që t'i kthehen rrugës së duhur, t'i kthehen arsyes, t'i kthehen besimit e të shpëtojnë nga dënimi i Allahut të madhëruar. Dhe kështu surja fillon, fillon me një trajtim të këndshëm kuptimin e asaj që tregon se si është përpjek Nuhi alejhi selam, mirëpo në vazhdimësi pastaj shohim reagimin arrogant, reagimin, domethënë, jofalënderues dhe jovlerësues të popullit të tij, Karshi të gjitha përpjekjeve të Nuhit alejhi selam për përmirësimin e tyre. Dhe fundi i surës është fund do thotë i cili tregon se ata që nuk përfitojnë nga mundësi që Allahu jep, ata që nuk përfitojnë nga rahmeti i Allahut tebareke ue teala, përfundimi i tyre është padyshim një përfundim shumë i keq. Kemi thënë se surja Nuh është një sure që mund të konsiderohet si një lloj raporti i Nuhit alejhi selam drejtuar Zotit të tij për punën që ka bërë 950 vite. Një punë shekullore, një përpjekje shumë e madhe, dhe tashmë Nuhi alejhi selam pothuajse po i bën raport Allahut tebareke ue teala. Andaj, tashmë vazhdon Nuhi a.s. në komunikim me Allahun tebareke ve teala, për të treguar se çfarë ka bërë. Dhe kjo është, të nderuar vëllezër, e kemi thënë, takimin e kaluar, shumë e rëndësishme që çdokush prej neve të pregaditë një raport që i thotë Zotit vetë çka ka bo. Me mundësitë që Allahu t'i ka dhënë, me aftësitë që Allahu tebareke t'i ka dhënë, me jetën, me begatitë, çfarë ke bërë? Jo çfarë ke bërë në kuptim të shfrytëzimit personal, edhe kjo është pjesë e llogaridhënies. Por sureja Nuh tregon se çfarë ke bërë në shërbim të fesë së Zotit. Çfarë ke bërë që njerëzit të jenë më të lidhur me Allahun tebareke ve teala, çfarë ke bërë që të përmirësohet gjendja e njerëzve, çfarë ke bërë që të largohen dukuritë negative, të pajtohen njerëzit mes veti, të largohen përçarjet, të shtohet dashuria etj etj, çfarë ke bërë? Ky është raporti i Nuhit alayhis salam, që mund të shërbejë si një model se si duhet të bëhen këto raporte. Ta dëgjojmë Nuhin alayhis salam çfarë thotë. Thotë qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuhi alayhis salam tha o Zoti im, unë e kam thirr popullin tim natën dhe ditën. Këtu tregon aspektin kohor të përpjekjeve të tij që nënkupton një punë pa orar, një punë të vazhdueshme. Nuk duhet kuptuar këtu se Nuhi alayhis salam 24 orë pa ndërpre ka fol. Jo. Ngase edhe ai ka qenë njeri nga njëra anë dhe e dyta Nuhi alayhis salam ka qenë pejgamber i Allahut Edhe ka qenë njohës i mirë i gadishmërisë së njerëzve për të dëgju. Nuk ka qenë i bezdisshëm, larg asaj, nuk ka qenë i tepërt. Por kur thotë natën dhe ditën nënkupton se çdo mundësi që më është dhënë t'ju flas. Dhe kurdo që kam pa se është e përshtatshme që t'ju jap nga një mesazh e kam përdor. A ka qenë kjo ditën, a ka qenë kjo natën? S'ka pas rëndësi për mua. Vazhdimisht. Andaj të nderuar vëllezër të punosh për të mirën e njerëzve, të punosh për përmirësimin e familjes e shoqërisë, nuk duhet që të kesh orar, por të jesh i gatshëm me atë që ke mundësi, t'i përgjigjesh, t'i përgjigjesh thirrjeve gjithmonë. Gjithmonë. Shpallja kur i ka ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a ka pas orar të caktuar? I ka ardhur ditën, po s'i ka ardhur natën, ngase ka qenë tu fjet. Për shembull, u kon tu pushu. Apo i ka ardhur për shembull ë në situata të caktuara, apo s'i ka në situata të caktuara, nuk e gjen kështu. I ka ardhur gjithmonë. Ka ndodhë natën në shtri me fjet, sikurse ka në hadithin e Ajshes, radiallahu ta'ala anha, dhe është ngrit nga shtrati i tij pejgamberi sallallahu sallam, ngase ka ardh Xhibrili i ka thonë, shko tash te varret e bekies e lutu, se Allahu xhelle ue ala, po të kërkon m'u lutë për ta. Ka kohë të caktuar kur zbret rahmeti i Allahut, kur situata është e përshtatshme, kur njeri ma i gatshëm, por ka situata kur s'janë edhe aq të gatshëm. Andaj nga nga nga mençuria dhe pjekuria e besimtarit në këtë aspekt është që të shikon nga pak situata të njerëzve. Jo që të flet sa për ta hequr qafe përgjegjësinë, unë ju thash, po a janë ata të gatshëm, a kanë qenë në situatë me kuptu, a kanë qenë në disponim për të dëgju, s'e ka me rëndësi këtë, e Nuhi s'ka qenë kështu. Lejlen ue neharen, natë e ditë, ju kom folë, natë e ditë, Do në çdo situatë, në çdo kohë, nëse kanë qenë natën të mbledhur dikun, nëse dikush ka kërku prej meje natën të takona me te, për t'ma shpjegu diçka, kam qenë në gjendje t'i përgjigjem në pyetjen. Normalisht, të nderuar vëllezër, kjo nuk, nuk, nuk nënkupton që tash nuk duhet respektu orarin e askujt edhe kohën e askujt, larg asaj, por nuk e lëshon nga vetja e tij, Kurdo që e ka pa mundësinë, është përgjigj. Edhe e ka pas prioritet këtë mision. Këtë na e jep ky ajet. Don natën dhe ditën, kurdo që është dhënë mundësia, kurdo që e ka pa se situata është e volitshme, ka vazhdu tutje me misionin e tij. Kjo ka qenë prioritet. Pastaj thot Nuhi a.s. Felem jezidhum duai illa firara. Po me gjithë këtë angazhim të vazhdueshëm, me gjithë këtë shërbim 24 orë të vazhdueshëm, kurdo që e ka kërku situata, thotë Allahu tebareke ue teala, Në atë çfarë Nuhi ka raportuar se felem yazidhum du'ai illa firara. Por fatkeqësisht thirrja ime ata vazhdimisht i ka largu. Domethonë, vazhdimisht i ka, i ka largu. Gjithë kjo përpjekje, gjithë ky mund, dhe sa ma tepër është përpjek Nuhi alejhi selam, sa ma tepër i ka ftu, ata ma tepër janë, janë largu. Dhe një popull i cili fatkeqësisht këtë kontribut, këtë vetëmohim, këtë angazhim të vazhdushëm për të mirën e tyne, nuk e ka vlerësu fare. Absolutisht. Dhe të nderuar vëllezër, kena me kuptu se shoqëritë të cilat nuk din me vlerësu përpjekjen e njerëzve që mundohen për të mirën e tyne, nuk mund të kenë të ardhme të mirë. Shoqëri që nuk falënderojnë dhe nuk vlerësojnë përpjekjet e njerëzve që mundohen me e rujt rininë, familjen, shoqërinë, me luftu dukuritë negative, nuk vlerësojnë këtë mund, nuk mund të jenë shoqëri që kanë të ardhme të mira. Dhe shembull për këtë është populli i Nuhit alejhi selam. Asnjë moment s'i kanë thonë, Nuh, mundu na mendo, na mirëkupto, na e, na e vlerësojmë përpjekjen tonde, kuptim të asaj që e dim që çka po don ti, s'jemi të gatshëm me bo, tekefundit së paku me një lloj, me një lloj mirënjohje, me një lloj mirëkuptimi, absolutisht, shika, Allahu thotë, felem jezidhum duai illa firara, Dhe subhanallah, reagimi i vetëm i tyre, kuptoje, reagimi i vetëm i tyre, karshi thirrjeve të mia ka qenë ikja. Asnjë reagim tjetër s'e kanë pasë, absolutisht, përveçse ikjes. Pastaj vazhdon Nuhi alejhi selam për të detajizu, të nderuar vëllezër këtë thirrje, këtë përpjekje, duke thonë, ue inni kullema deautuhum, Çka thotë Nuhi a.s. Ue inni kullema deautuhum. Domethonë, sa herë i kom thirrë, pa përjashtim, sa herë i kom thirrë. E sa herë i ka thirrë, 950 vjet, natën dhe ditën. Sa herë i bjen kjo? Me mijëra e mijëra herë, paramendo. Me qindra e mijëra herë, sa herë i kom thirrë. Dhe misioni i tij ka qenë i ndërlidhur me përgjegjësinë që ka me dhonë para Allahut të madhërumë. Dhe se nuk lejohet të zmbrapset nga misioni, përveç se me len Allahu tebareke ue teala. Pavarësisht reagimit të njerëzve. Reagimet e njerëzve nuk janë arsye për të marrë vendim. Por arsye për të marrë vendim të vazhdimit apo zmbrapsjes, të veprimit apo të mosveprimit, është leja e Allahut xhele ue ala, ngase ti je i dërguan prej Allahut. Edhe kështu kurdo që punon në emër të Zotit, kurdo që përpjeket që me e ndihmu fenë e Zotit, me i nxirr njerëzit nga errësirat e bestytnive, e besimeve të kota, e epsheve të ndryshme në dritën e shpalljes, kurdo që kështu përpjeket, lëvizja e tij Lëvizja e tij, tempo e lëvizjes së tij, vazhdimësia dhe tërheqja e tij, duhet të jenë gjithmonë të koordinuara me shpalljen, jo me reagimin. Ngase Nuhi a.s. kul-lema deutuhum sa herë i kom thirrë një reagim. A ka mujtë Nuhi a.s. me thonë që për shembull, mas 100 vjetë, 950 vjetë shumë, mas 100 vjetë, pasi kanë reaguar njëjtë, njëjtë kanë reaguar, me thonë, çka me ju thonë këta? Sa herë po i thonë njëjtë po lëvizin, njëjtë. Ngase zemrat e tyre janë në dorë të Allahut tebareke ue teala. E jotja është me thirr. E jotja është me shpjegu. E jotja është që me prezantu atë çfarë Allahu ka kërku në mënyrën që Allahu të ka mësuar. Kjo është e jotja. Mirëpo jo njerëzit sot fatkeqësisht me njëherë i lajnë durt, dy tre herë me reagime të caktuara, menjëherë fillojnë tash gjykimin. Ky është kështu, ky s'udhëzohet, ky bën. Çka, Nuhi a.s. s'ka gjyku. Nuhi a.s. ka vepru. Dhe ne këtë mentalitet duhet ta mësojmë. Mentalitetin e veprimit. Jo gjykimit. Le gjykimin njëherë. Ka kohë për me gjyku. Edhe realisht dihet kush gjykon. Nuk, nuk mund çdokush m'u bo gjykatës. Nuk mundet. Prandaj ti vepro, ti mundohu, ti përpiqu, bëje mundin tënd, me shembull të mirë, me sjellje të mirë, me edukatë të mirë, me fjalë të butë, e urtë, të mirë, ti bëje këtë. Dhe asnjëherë mos shiko, asnjëherë mos shiko, domethënë ditët e kalendarit e muajt, sa kaluan e badihava s'ka kurgjë. S'është kjo që është e jotja, përdo? S'është çështje jotja. Prandaj, sa është e bukur vëllezër, edhe gjithashtu e rëndësishme, që njëmend të kuptojmë kompetencat tona dhe të kuptojmë pozitën që kemi. Kush jeti? Në raport me, me, me robtë e Allahut xhele xhelaluhu do të thotë udhëzimi është komplet në dorë të Allahut tebareke ue teala. S'o në dorë të askujt. Prandaj udhëzimin e njerëzve heqe prej kokës. Ti bëje punën tonde, apo. Ngase do të vjen pejgamber ditën e gjykimit, thotë pejgamberi se wa laysa ma'ahu ahad. Subhanallahu. Vjen ditën e gjykimit pejgamber, askënd s'e ka me veti. Hiç kërkush s'e ka ngu. Dhe secili prej neve qëtu, subhanallah, pak që ke jap mund, dikën e ka me veti, apo. Dikush e ka ngu dikën, dikush i shpis e ka ngu, dikush naj shok e ka marrë në xhuma. Apo, kryesisht kush pak ka jap mund, dikën e ka marrë me veti, dikën, apo. Pejgamberi i Allahut i dërguar në popull të vet, thot pejgamberi wa laysa ma'ahu ahad, kurkush me ta. Prandaj këta thot Allahu xhele ue ala kanë futur gishtat në vesh. Gishtin nuk e nxën veshi. I nxën majat e gishtave, po sa me mshil veshin. Pse Allah thot e kanë fut gishtin në vesh? Gishtin nuk e nuk e nuk e nxën veshi, apo. Për t'tregu, domethënë se çfarë armiqësie kanë pas, me pas mujtë me i fut gishtat komplet në vesh, që asnjë tingull ma minimal i zërit të Nuhit me depërtu atë akshin bua, për. Për në çfarë përshkrimi i kësaj urrejtje t'madhe që kanë pas, kësaj armiqësie, dhe kjo me kuptu që në çfarëdo situate që ti armiq më të mdhaj se Nuhi që ka pas është shtirë me gjetë, shtirë me gjetë, armiq më të mdhaj se Nuhi është shtirë me gjetë, Njerëz që janë në gjendje me i fut gishtin, jo majet, gishtat krejt komplet deri në fund t'trunit atje, që çdo tingull me e mbyll mos me ardhë. Problema. Wastaghshaw thiyabahum. Edhe i kanë mbulu kokat të më. Ata i kanë mbulu kokat, pse? Nëse kanë fut gishtat në vesh, pse kokën e kanë mbulu? E ai vazhdon. Ai vazhdon apo. A, vallahi kjo është shembull, jashtëzakonisht i madh Nuhi alejhi selam. Për sinqeritetin e dashninë që ka pasur për popullin. Se njeri kështu s'e duron, ndoshta ma t'afërmit e vet. S'po du si ka, do i ka pas fmij, po shumë vite s'i ka pas. Kurrgjë, kuptim të afërsisë të afërt, ka pas njerëz të largët. Por megjithatë i ka dashur. Prandaj edhe ka bo sabër për hir të Allahut të madhnuar. Më. Dhe kur e sheh për shembull të nderuar vllezër, Nuhi thotë, alejhi salatu wesselam, kështu kanë reagu, ngritet pytja, po çka ju ke thonë ti? Mos ke lypë diçka prej tyne që ndoshta i ka bezdis ndoshta, mos, mos, mos ka qenë ndonjë kërkesë jotja e tepërt, e parealizushme, çka ke lypë ti o Nuh? Çfarë ke kërku ti prej tyne? Mos ke kërku ndonjë pozitë, s'kanë dasht me ta dhonë more burrë. Mos ke kërku ti diçka të caktume që ata s'kanë qenë gjendje me ta dhonë ty. Çka ke kërku prej tyne? Shiko çka tha Nuhi alejhi selam. We inni kullema deautuhum li tagfira lehum. Sa herë i kom thirrë Allah që ti m'ja u fal, kurgjo ma shumë. Ky ka qenë reagimi? Veç i kom thirr që m'ja u fal Allahu gjynahet. Asnjë lloj thirrje tjetër s'ka pas. Absolutisht. S'e kam përzi këtë thirrje time me asgjë tjetër. Kurgjo. Kërkesa e Nuhit alejhi selam ka qenë e vetmja kërkesë li tagfira lehum. Që ata realisht ta meritojnë së paku minimalisht, ta meritojnë kë? Faljen e Allahut tebareke we teala. Faljen e Allahut tebareke we teala. Prandaj të nderuar vllezër, këtu shohim metoda të ndryshme të thirrjes, natën ditën, apo, pastaj vazhdon Nuhi alejhi selam tregon, edhe metoda tjera të thirrjes, i ka thirrë publikisht e fshehurazi, do ta shpjegojmë, Metodat, metodat e thirrjes mund të ndryshojnë. Mirëpo, përmbajtja e thirrjes nuk bon me ndryshu. Përmbajtja me rëndësi. E nuk duhet që njerëzit në emër të përdorimit të metodave me e prek në këtë ndryshim të metodave me e prek edhe përmbajtjen. Përmbajtja s'preket. Përmbajtja gjithnjë, pavarësisht nuk ndryshon me kohë me vend, apo përmbajtja që Allahu është një i vetëm që meriton të adhurohet. Mëkati është i mëkat në çdo kohë. Andaj kur i fton njerëzit që Allahu t'ja u fal, çka nënkupton kjo? Për çka me ja u fal? për mëkatet që po i bëjnë. Prandaj para se me ardh ata te pragu i kërkimfaljes, duhet të binden se ajo që po e bëjnë është keq. Nëse nuk binden që është keq, qysh ki me thonë kërko falje. S'ki mundësi atë. Andaj Në momentin kur të nderuar, zbehen, zbehen ndalesat, haramet, fillojnë që të relativizohen, nuk janë më shqetësuse, nuk janë më problematike, apo? Edhe kërkimfalja qashtu njejt zbehet, nuk është më interesante. Njejt shkon kjo punë. Ngase për shembull, nëse një njeri, një njeri për shembull, Duke kalu rrugës, e ka pa një leckë në tokë, se e ka gjujt aty. Do me hek atë leckë, edhe tu dash me hudhë në shport, nuk bjen bash në shport, bjen pak afër shportës. O të ku më këtyt është edhe aj njeri, kështë i me thonë. Edhe i thuhet për shembull ta ka fal kryetari i shtetit këtë krim thotë, çka ka pas me më fal valla. Po çka kum bë? A i duket mirë që ka fal një një letër s'e ka gjujt n'shport, a i duket diçka. Jo valla, çka ka pas me më fal, mul t'i fal të tjerë se çka ka me m'fal mua. S'i duket interesant kjo punë? Pse? Pse s'i duket falja interesant? Për shkak se s'i duket krimi i shëmtum. Po qajo shkelja s'i duket e madhe atë. Edhe ne sot kur po dëgjojmë për shembull, nëse bën këtë ta fal Allahu, nëse çohesh natën ta fal Allahu, s'na lëviz shumë se krimi s'na dhem. Mëkatet janë bërë dyqysh si relative, apo çka kena me bo tash tanë qështu si të apo. Prandaj të nderuar. Derisa nuk ka urrejtje t'mëkatit, dhe nuk ka shëmtueshmëri t'mëkatit, nuk është atraktive thirrja për falje. Absolutisht. Nuk mun me konë. Apo. Ti ki qef Allahu me ta fal. Qef e ki. Ama nuk e përjeton sa, sa ke nevoj për këtë falje. Prandaj kur thush ti estagfirullah, o Allah na fal. Ose për shembull në dhetëditëshin e mramë të Ramazanit. Allahume inneke afuvun, o Allah ti je falës, e don faljen, më fal mua. Ma shumë e themi se Është dua që e ka mësuar pejgamberi alejhi selam Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Po a e thu këtë dua në fund Ramazanit si ai që i ka met pak kohë dhe në qofë se mbrena kësoj kohë nuk shpallet amnistia për te, vaj halli për te, qysh lutet aj, a? Po a mërzitet njeri që e ka shumë rëndësi amnistinë, shumë rëndësi e ka amnistinë, e kupton që dokumentacionin që e ka dorëzu për të kërku falje, apo që mbas saj duhet me fal shteti, apo është i mangët, është i mangët, i duhet një letër me një nënshkrim, ama e ka krejt kohën që me e e dorëzu këtë dokumentacion, që mbi bazë është falja dhe dalja te familja e kthimi n'jetë përditshme, është një letër, apo. A ma qëtë letër, për shembull, për me, për me e marrë, thash, e ka kohën shumë, shumë të limitume. Çfarë bëjnë njerëz për ta? Sa telefonata, sa lëvizje, nëse u mshel, në shtëpi me shku atje me marrë nënshkrimin, e me vrapu, e me gjet dikën, o burrë, një letër kam. Çfarë, paramendo sikletin e këtij njeri që një letër i duhet apo? Ose për shembull, merrne një tjetër, në raste të tjera, shembuj sa t'dush. Nëse ka dikon të smutë, apo edhe i duhet urgjentisht ndoshta nënshkrimi i tre mjekve për me fut në operacion. Qysh nga për tre nënshkrimet ato? Qysh nga në për? Sot, për shembull, hajt se kismet inshallah, javën e ardhshme, i bika Prishtina edhe në paç vaki parku dikun se tash s'pas ka parking ka veç a e len qështu, a e len për një parking nënshkrimin Para se me kuptu sa është me rëndësi me ta falë, dua them, duhet me kuptu sa është e keqe me e kundërshtu apëtën. Madje njerëz s'e kuptojnë shëmtimin e mëkatit, nuk e din çka i bjen me i bo Allahut gjynah, nuk e din apëtën, s'e përjetojnë këtë punë, dhe dalngadal normalizohet mëkatimi, nga normalizimi kalohet në bashkëjetim me, apo, me mëkatimin, derisa vjen njeri n' situata që e din që po bën keq, thot, po, s'muj me rrnu pa ton, s'kam çka me bo, Paramenon. Andaj vëllezër, Nuhi a.s. për këtë i ka thonë. Ajo që bëni është keq. E tash po ju ftoj që këtë keq e me hjekë dore, kërkoni falje nga Allahu tebareke ve teala. Ata a kanë, a kanë pas për shembull diskutim, a, diskutim të mençur, të argumentuar me Nuhin alejhi selam, Qysh ti po kërkon na me ik dorë nga kjo po argumentet krejt ndryshe, s'është bash e keq që po thush ti, a kanë pasur debat, ja. Arsyeja, arsyeja e refuzimit, pse s'kanë dasht Allahu me ia fal? Allahu thot: "Wa asarru wastakbaru istikbara." Qëto dyja kanë qenë kryesore, pse s'kanë dasht ata këtë me pas? Domthon, asarru këmbëngulje inatçore, veç për inati. Ti tash me na kallxu neve që na bëjmë keq. Qeky inati i çon më së shumti njerëz në xhenem. E për inati s'po dua. Subhanallah. E masi po thu ti s'po du. Inat me shku në xhenet. Inat me ia fal Allahu tebareke ve teala. Wastakbaru istikbara. Dhe kët inat që mos me u duk bash si i nacës, si më duk bash tani të pje në farë forme e kanë kamuflu me mendjemadhësi, a po kupton, istikbara, e i kanë thonë Nuhit alejhi selam, a me të besu ty, e mas teje po vijnë, kategoria më e ultë e shoqnisë, s'mund na me ardh mas teje, Duhesh me ngritë nivelin e, e xhematit, nivelin e pasuesve, a po? E qysh me ngritë nivelin e pasuesve, po për shembull, kush ka n'konto ma pak se qikaq, s'ban me ardh mas teje. Ata që kanë ma shumë se qikaq, po, me qata rrimë na, a po kupton, për shambull. Qështu kanë pasë, a po? Ai që është nën këtë nivel të pozitës, për shambull, Thot Nuhi alejhi selam pastaj thumme inni da'utum xhihara. Pastaj unë i kom thirr xhihara është me një zë pak më të naltë. Kur ata i kanë fut gishtat në vesh, mos me ni, e kom ngrit zonin ka pak. Që helbet, ndoshta ni vrimë që met dikun atje pa e mshel veshin, depërton zoni dikun. A po kuptoni? Nuk s'kom lon metodë që ma ka marr mendja. Kam qenë i bindur se ka mundësi përmes saj me depërtu zëri i të vërtetës në vesh të tyne, e që s'e kom përdor. Prandaj, shikojmë edhe, në çfarë metode? Sot sa ka metoda të tilla që mund të përdoren, mund të përhapet, mund të përhapet fjala e Zotit, mund të përhapen udhëzimet e pejgamberit sallallahu sallam. Pa këtë mund që ka bo Nuhi alejhi selam shumë ma pak sa përdoren. Sot për shembull një një udhëzim të caktuar, një mësim të caktuar, një këshillë të caktuar për me depërtu në vesh te dhjetra njerëz, te qindra njerëz, po minimumi, krejt çka duhesh me bo është me bo një shpërndarje. Apo kaq, kjo, kjo kërkohet, edhe kaq nuk bon, a po kupton. Në sëtë për më tepër. Prandaj të nderum vllazën Nuhi alayhis salam shiko çfarë ka bo. Nuhi alayhis salam s'ka menu, nuk ka menu Nuhi alayhis salam tash qysh me u kthy. Qysh me u largu. Po a ka met, a ka met dikun ndonjë, ndonjë hapësirë edhe më minimale e mundshme që zëri jem ka mundësi me depërtu qaty, a po kupton. Ngase për mu osht me rëndësi zëri me depërtu. Për mu osht me rëndësi mesazhi me arrit. Nëse arrin mesazhi tek njerëzit, Puna jeme ka përfundu. Udhëzimi pastaj është n'dorë të Allahut. Sikur se ka thonë, Isa a.s. Innehum ibaduk, janë robt e tu, janë robt e tu. Nëse jau fal, fali, robt e tu janë. Nëse i dënon, ti je i gjithëfuqishëm, kush të ndal ty nga dënimi. Ama e jemja është Fjalë me quajt janë, me depërtu. Prandaj të nderuar vëllezër, në raportin që e kemi shkru përpara Zotit me dhonë, në mjetet që i ke pas në dispozicion, në mundësi që i ke pas, çfarë ke bo me depërtu fjala te veshët e njerëzve? A je i sigurt që kejt njerëz që mundesh te ata me e përçu fjalën, kejt ata e kanë ni fjalën? A je i sigurt? A je i sigurt që kejt mundësi që i ki, metoda që i ki, aftësi që i ki, ke përdor që me i thonë dikujt, ki frikë Zotin burrë se ki me dhonë llogari. Çka që, ke mujtë diçka me bo, a po kupton. Andaj të nderuar vëllezër, nuk duhet gjërat me i marrë me kaq, me kaq lehtësi, me kaq lehtësi ngase Begatia që Allahu ta ka dhonë të udhëzimit, krahas që është begati, është një përgjegjësi që me bart edhe dikun tjetër, me mundësi që i ki, Allahu s'e ngarkon kërk askënd mbi mundësive. Allahu s'i tha Nuhit alejhi selam, hiqjau gishtat pi veshëve. Unë ta dho forcën, a ka mujtë të dhohë me dhohë fuqinë, që kur t'i kapë Nuhi alejhi selam, që s'ka një qënë durë sërë në alë në përë. Ka mujtë, jo, jo, ti s'ki çka u hjek durt pi veshëve, jonë durt e tyne, ti dhunë mos përdor, gishtat mos i hjek pi veshëve. Ama ti kqyre a met një vrimë dikun ma e vogël që s'e kanë mshel mirë që aty të depërton ti. Shpallin, a po kuptoni pozicionin e veprimit apo. A po kupton? Çka është e jotja? Ti mos nis me hek, me jau hek, gishtat. Ose me i gjyku, s'është kjo jotja, si kështë të thashë? Ti kqyre a met dikun një zbrazti, a met dikun një rrugë, a met dikun një hapësirë, që ta përdori, që ndoshta ta dëgjon edhe qaja e kudo që jonë mbledhë. Ka pas mundësi që në publik dikush s'ka mujt me ma pranu, se e kom mirë. Kom shku i kom thonë vetë. Prandaj të nderuar vëllezër, ka njerëz të cilët për shembull, kanë pengesa të caktuara, që nuk kanë mundësi me ardhë me e dëgju udhëzimin, me e dëgju fjalën e Allahut në xhami, s'kanë mundësi. kanë ato ngarkesat e veta, i kanë ato kalkulimet e veta, apo? Në rregull, dalim jashtë xhamisë. Kudo qofshin njerëzit, kudo që mblidhen, kudo që janë, të japim edhe na ofertën tonë. Kudo qoftë. Shikoje për shembull të nderuar vëllezër të kundërtën e kësaj. Shthurja morale me gjitha Edhe në xhami, minimumi dikush duke shfletu diçka, apo pa kalu diçka në xhami, dalin apo. Ne duke u fal ka herë apo nuk din a je, do me thonë në ndonjë orkestër dikun, duke ndëgjuar ndonjë apo apo në xhami, nga tingujt muzikal të telefonave të njerëzve që ushtojnë në xhami apo për shembull. Gjithçka ka hi në xhamiat tona, gjithçka. Lloj-lloj muzike, lloj-lloj fotografie, edhe në xhami ka hi fatkeqësisht Përmes pajisjeve që i kemi në xhepat tona, po. Mos t'flasim shtëpiat tona, mos t'flasim, gjithkun ka depërtu. Gjithkun ka depërtu, po. Prandaj, a s'ka mundësi qështu diçka me, me tentu me bo, po që s'paku gjithkun me depërtu edhe, edhe ajo që na e dim se duhet me konë te njerëzit. S'paku, s'paku në shfletim, s'paku në eksplorim, s'paku, s'paku, me pa një qështu diçka, po. Nuk i dihet, po. Nuk i dihet, nuk i dihet. Çka jena na, ndoshta, a, ma të privilegjum për udhëzim, se ai që s'beson hiç, Allahu e din çka ka pa, e pse e ka udhëzu dikon, ai e din. E por po kurrë mos meno që Allahu tebareke ve teala ka njerëz që, s'mundin me i hi kësaj, krejt mundin me hi. Krejt Allahu xhel-le ve ala i dhënë, po e din ai pse nuk e ban këtë punë. Por bindja jonë se çdokush mund të udhëzohet, duhet t'na shtyn që çdokujt t'ia çojmë mesazhin. Qikjo është. Na nuk dim kush udhëzohet. Wallahi me t'i pru 10 vet para teje me t'thonë. Hajt intervistoji qeta 10 vet. Intervistoji qeta 10 vet. Edhe në fund na jap listën e tre vetëve kandidat potencial për udhëzim. Për shembull me ta lon ty listën. Sa është përqindja e huqjes? Shumë! Ti thua qiky koka i mirë, be kësë paragon, a i bëgë e bash qaj rrin qaty apëtën. Sa herë ka do njerëz, janë të mirë, të mirë, bash të mirë, apëtën po. S'livrit prej pozicionit të jemë, qaty ka met apëtën. Ka dikush arrogant e i egër, pak ma i levedhë shumë. Ja ka lënë këti apëtën. A ndodhin situata të tilla në jetë, po ndodhin. Prandaj, mos kurse mund as metodë Merre shembull Nuhin alayhis salam, kudo që gjen zbrazëtirë, kudo që gjen hapësirë me urtësi e, me butësi e, me udhëzim të Allahut tebareke ve teala, me dije. Për atë sa ki, sikur tha pejgamberi sasëm, bel-ligu anni, ve lev aje. Pejgamberi sasëm, çka tha? Përcillni prej meje qoftë ni ajet, qoftë ni ajet, çka i bjen qoftë ni ajet? Çka i bjen? Kul hu vallahu ehad, një ajet. Që ti a din me thonë njerëzve, Allahu është një o burra. Ma shumë s'di çka me thonë, po një është. A din çka, çka me thonë, po? Një ajet, ka, një ajet çoju njerëzve, një ajet. Mos rri pasiv. Mos rri pasiv. Lëviz, me çka të munësh? S'ki mundsi me thonë. Dikush e ka thonë n'vend teje. Ti veç zgate zonin. Tutje. Shpërndaje, formë ndryshme. Pastaj Nuhi tha: "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." I thash, i thash, kërkoni falje nga Allahu, ngase Allahu është shumë falës. Çka i bjen kjo që ju ka thënë shumë falës? E keni mundësi të artë, të madhe, çfarë shanse po jep Allahu për me u falë? Domethonë, nga metodat e thirrjes është që njerëzve me ua bo të dashun Allahun, se Allahu fal, Allahu është i mshirshëm. Normalisht, me ato që kemi ardh deri këtu, apo me tërheqje t'vëmendjes, e vrejtjes, e dënimi i tij është i rreptë, e kështu me rend, mirëpo, po, njeri sa ma tepër e njeh Allahun mundësia për t'u udhzu, për ta dashtë është ma e madhe, për. Po. Andaj të nderum vllezër, nganjëherë, ndoshta, ma shumë njerëzve u flasim për një adhurim t'caktum, se për vetë adhuruesin. atë të të të adhuruarin, të adhuruarin. Apo. Don njerëzit po duhet me ju fol për namazin, duhet me ju fol njerëzve për agjërimin. Po, këto janë adhurime. Mirëpo, duhet me ju fol s'paku qikaq sa flasin për to edhe për të adhuruarin, me ditë ka e adhurojnë. Prandaj pejgamberi salallahu alejhi ve selem çka i tha? Muadhit radiallahu ta'ala anhu, ti po shkon te një popull ehli kitab, e para që ki me i thirr, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me njoftë këtë fjalë, me ditë kush o Allahu xhele xhelaluhu, ndaj njohja e Allahut tebareke ve teala është bazike, është elementare, s'po themi tash nëntëdhjetë e nëntë emna dhe t'ia shpjegojsh dikujt, tani me kalu, s'po themi kështu, mirëpo shoqëroje, shoqëroje, shoqëroje thirrjen me njohje të Allahut xhele xhelaluhu, A e din kush është Allahu tebareke ve teala? A din kush është Zoti yt? A din kush është krijuesi yt? Gafara, çka o gafara çfarë shprehje, domethonë fal qaq shumë. Që ti s'munësh gjynahe me bo sa të fal aj. Me inkuraju njerin, me hap dyert e pendimit. Gafara. Dhe shikoje këtë ekuilibrim, këtë balansim të Nuhit alejhi selam në prezentim. Tash nga nga metoda që i ka përdor, i kom thirr natën, i kom thirr ditën, i kom thirr këtu, i kom thirr nga metodat, tash kalon Nuhi alejhi selam në kalon Nuhi alejhi salatu ves-selam në rrëfimin e tij për thirjen, por tash te radha me me përmbajtjën e thirjes, sa përmbajtjën Përmbajtja e balansuar, po i ka thirrë që Allahu t'jau falë, duke ju përmendur ahiretin, daljen para Allahut, dënimin e Allahut, po, por jo vetëm kaq, ka dash me i siguru se kërkim falja, kthimi te Allahu xhel-le xhelaluhu, nuk jau prish dunjanë, ngase njerëzit këta e kanë me rëndësi, a kupton. Tha Nuhi alayhis salam, nëse kërkoni falje tek Allahu e ktheheni në rrugë të Allahut tebareke ve teala. Çka bën Allahu për juve? Yursili sama alaykum midrara, ju lshon nga qielli shi të bollshëm. Edhe keni keni keni bollëk pastaj me pas në tokë. S'ka thatësi. Bagëtie, për ju e për gjitha. Këtu çka kemi të nënvizuar? E thash, balansim mes kësaj edhe asaj, e para, edhe e dyta, që është tepër e rëndësishme. Nuhi alejhi selam, po i josh, realisht, Istigfari i jep kuptim. Ku ka kërkim falje, ku ka ibadet, ka hieshi gjithçka, fe që e ki pastaj, a kupton. Ku ka mëkat, largim nga Allahu tebareke ve teala, kurgjë s'të ka hije, a kupton, absolutisht. Prandaj, çdo fitim i dunjas i cili e rrënon istigfarin nuk duhet, a kupton. Nuk duhet, a kupton. Çdo çkado qoftë arritje në dunja, kjo mund të jetë shumë skandaloze, kushtimisht po them, a, nëse dikush s'e kupton qysh duhet. Por kjo është rregulli që duhet ta kuptojmë. Çdo arritje në dunja e cila ta mbyll gjuhën, s'të len me thon estagfirullah nuk duhet, a kupton. Çdo punë që ti e bën e para së cilës nuk mundesh me thonë bismillah, se s'thuhet dot bismillah nuk të vyn. Mate. Para një punë që e bën njeri, a mos thuhet bismillah, të. Ja, a s'thuhet bismillah. Aty ku s'mundesh me thonë bismillah, Nuk hyet, e as nuk rrihet, apo. Ku s'mun thush bismillah? Një punë e cila nuk të len me thonë estagfirullah. Estagfirullah nuk të len me thonë sinqerisht se me lëvizje gjuhës mekanike kjo s'duhet. Nuk duhet, apo. Dhe Nuhi alejhi selam po i thotë që Hijeshi dunjasë i jep estagfirullah. Hijeshi dunjasë i jep udhëzimi. Dhe gjithashtu vllezër dhe motra çka me rëndësi me kuptu se Nuhi alejhi selam po përmend arritje. Arritje edhe në ahiret, po edhe arritje në dunja. Për arritjet e ahiretit e dim që është namazi, e dim që është istigfari. Kur po flet Nuhi a.s. për arritjet e dunjasë, jau përmirëson Allahu standardin. Ju çon Allahu begati, ju jap Allahu mirësi, ju çon Allahu pasuri. Para se me përmend kët arritje, Nuhi a.s. po ju jap sebepin. Sebepi i arritjes është estagfirullah, kërkim falja, ngase mëkatet janë sebep që humb bereqeti. Këtu është një urësi që duhet m'u nal pak te kjo vllezër. Se, kaherë, shpesh herë, jo kaherë, po, shpesh herë fatkeqësisht. Sa herë të flasim dhe përdorim sebepet fetare që duhet me ndërmor njeriu, gjithsesi, gjithsesi detyrohemi që mos me pas keqkuptime, apo me i përmend ato të dunjasë. Për shembull, këtu Nuhi a.s. thotë, kërkoni falje nga Allahu, Allahu ju jap. Mu çu dikush pi xhematit me thënë. Qysh në xhami me nejt 24 sahat n'estagfirullah t'çon Allahu. A po kuptoni? Tash domethënë kërkoni falje nga Allahu, por edhe punoni se gjithmonë duhet domethënë ashtu me kuptu. Pse? Na s'i atë, nuk i hjekim këto sebepet, na e dimë, pse duhet në çdo ders me kallzu që s'menojmë na kështu. Edhe kjo për qëllim, e kena kallzu njëqind herë, pse me kallzu tash? Andaj ne themi musliman, bëj dua, sa i dua do të më lodh, pa ne kallzum diç të më lodh, sepse du, pse duhet gjithë duan, namazin, istigfarin, gjithë duhet me e majt me do shtylla dunjasë se s'rrin vet, pse Andaj të vëzër, nuk duhet gjithmon, gjithmon me nëzir, me nëzir letë në gatë, që ka besoj e ne, mos më këtë që kuptoni a moni një koftë. Së këna nevoj për sëtë gjithë që ka për. Ka si njerë që me zi presin, rrinë ata, kështë që gjithmon, apo që me kapë dikun, një që si pas qërim e mënë, qëre, na, këto i dim në, apo. Ma spaku na, kërë na për të të relaksu me këto ngarkesa. Thush për shambull që Namazi i natës është shumë me rëndësi. Thotë po hoxhë, ku m'u çu në shtatë sabah. Po në rregull, vlla, kush po të thot falu tre sahata. Pse duhet gjithmonë me kundërshtu? Pse duhet gjithmonë me kriju situatë konfuze? Pse? Pse duhet sa herë kërkohet një ibadet na pa e shkaktu një konfuzitet s'e lajmë atë? Pse? Pse duhet kështu vlla? Pse kur themi boni, po veç duhet me punu, po kush po thotë mos me punu vlla, apo? E pse duhet gjithmonë me e problematizu gjithmonë ahiretin? A dunjaja kurrë s'asht problematike? E kena qartë shumë mirë? Hiç s'e kena problem këtë punë? Për shembull, kur flasim Na duhet me punu, duhet me pasunu, e vërtet është, na duhet m'u ngrit, edhe kalon fjalimi tij shumë qartë, thotë dikush, e namazin s'e përmend, namazi nënkuptohet, vla po këtu, edhe shumë normal e kuptojmë ne, apo, kur dikush e përjashton namazin, istigfarin, kuranin e përjashton, normal e kemi, kur dikush e inkuadron kuranin, ama s'e inkuadron dunjan, ka dalë, Andaj të nderuar vëllezër, një prej, një prej emisarve të Omer ibn Abdulazizit, përpara i kanë çu si kështu kryetar komune, apo, ose mbikëqyrs i një vali, i një venit të madh, i ka çu letër Omer ibn Abdulazizit, edhe njëkështu konë Omer ibn Abdulazizit, i ka çu letër. I ka thonë që jonë ça muret, Edhe rrezikohemi, domethënë muret e qytetit që janë për mbrojtje, për mbikëqyrje, për kontroll, kush po hyn, normal përpara i kanë pas muret qytetet e rrethuara me mure, e dini. Shumë nga qytetet kanë qenë me mure. E i ka thonë jonë ça muret, rrezikohemi tash. Kur ka ardhë ai nga Romakët, një i delegum i madh i Romakëve, ka ardhë me e taku Omerin radiallahu ta'ala anhu, gjyshin e Omer ibn Abdulazizit të dhe. Edhe ka thonë, ku është palati i atij tujit, masi ka ni Omeri burri, gjysën dunja e ka marrë n'atë vakt të dhe. Qe qatje nën dru shtri po flen, a po e kuptoni? A e kuptut? Konë qysh m'po flen, Allah konë qështu ai, njeri i gatë, Omeri konë fort i gatë konë. A i kur ka hypë, kur ka hypë, në kali i ka prek komët tokë, s'ka pas, s'ka pas kafshë që e man. A për, konë qysh ati, a u shku për silët e për këqyre për. A për, e ka thonë, a i o mire të fletë, ka thonë, ni boj drejtë, qata flen rahatë, e sa të shtoj zullumin, shtohet parehatia, pasiguria për. Dhe të nderuar vëllezër, normal, duhet me i marrë të arë gjëgurë, po e që ka mujtë me vra, e në ta kjo dërshë është të tërkon të njëpër, e dim këtë punë, të janisë në me erë me ato të neve, të apër, apër, s'ki nevoj, nuk ki nevoj, e dim që duhet m'u rujt, e dim që duhet me pas kujdes, këtu e dim, apër, a pëse edhe këtë s'po don me ditë, që devotshmëria e run qytetin, a pëse qitë s'po don me ditë, apo, pse s'po don me ditë që drejtësia e run venin, pse këtë s'po don me ditë, Kur thom ka thonë pejgamberi s.a.s. Ata shembuj të është lemi, as mos të njibin e që m'i ke përmen. Po, gjindu, a ka thonë pejgamberi s.a.s. qështu? Gjindu! Pse duhet gjithmonë me kontestu ma s'pari, për me zbeh argumentimin? Që kjo është e keqja? Kjo është e ndalume. Hajde të provojmë njëherë. Tani, ka lehtësime gjithmonë. Po pse duhet në start me e godit? Me e godit parimin fetar me njëqind dilema tona se s'bohet kjo, pse duhet që gjithmonë? Duhet me madhnu, duhet me madhnu fjala e Allahut tebareke ve teala. Ndë Allah për po sebep, sebep për begatije, për fmije, për rahatije, për bereqet është Estagfirullah. Shkaktar për problemet e juaja janë mëkatet. Dhe duhet me konë qikjo gjithmonë. Gjithmonë. Prandaj të, të nderum vllazër. Populli i Nuhit a ka pas kriza të tjera. Kan pas me siguri, kan pas. Nuhi a.s. për çfarë kriza ka fol. Për krizën e gjynaheve. Prandaj sot për shembull, për shembull, në këto kriza që po paralajmërohen, krizat e mëdha që vijnë do do po vijnë. Edhe bajagi na kanë sikletisë e kështu me radhë. Kriza e mëkatit. Ku bën pjesë? A është krizë mëkatimi sot? As problem s'e kena atë. Na mërzit ça shohim, po ça me bo, hajr ishalla. A edhe, të nderum vllazër, nuk ka krizë më të madhe, nuk ka për insan në tokë krizë më të madhe, se Allahu xhelle ve ala me konë i idhnum ndaj tyne. S'ka krizë më të madhe. Po në gjitha këto po i përmeni. Gjitha këto mirësi t'Allahut po i përmeni. Çka është puna juaj? La terxhune lillahi vekara. Çka është puna juaj që ju? Qikjo terxhune lillahi vekara është shprehje shumë, shumë e fuqishme. S'di unë qysh Nuhi a.s. jau ka thonë. Veç Allahu e ka, e ka përmen në arabisht të fuqishme, se është problem me e kthy. Ka thonë, Çka është puna juve? Ai s'i ka vetë me dhon përgjigje, po në atë kuptim, po çuditna mor Allahu. Pse kaq? Pse kaq me lehtësi po ia bëni me Zotin? Qështu i bjen diqysh apo? Pse kaq kollaj po rahatoni me Zotin, a kupton? Apo? Me bo me të thon për shembull. Me bo me të thon filani prej njerëzve. Të ka çu selam, veç mos të pafsha. Çka veç me t'thonë një njeri, a kupton. Qysh, qysh ec ti, a kupton, në tokë. Qysh hanë bukë ti. Se për çka i kom bo, po po s'i kom bo kurgjë. O Allah e zirë, që t'ka thonë, veç të mos të pafsha, apo, apo, qysh, qysh bëhet jeta jote, Allah. Veç një kërcnim i një insani, ta ndrron disponimin. Ta ndrron agjendën e daljeve, krejt një kërcnim. E nuk shtoj ka unë, e Allahu po i kërcënon me i dënu. Apo, as, as bile, as, as bile, apetiti s'po ju nal pak a kupton. A po kuptoni, çka ke puna juve Allah shëtë? Prej kah këtë guxim e keni marrë? Kush ju ka trimnu kaq shumë karshi Zotit xhel-le xhelaluhu. A s'ka ndërmjetësim, a s'ka kurgjë mo? E dini këtë punë? Pse veç me Allahun mas kollajti pja bëni? Pse? Prej kah kjo e drejtë, ma lekum, qa puna juve, Allah? qa puna juve? Gjithkujt po i rrini gati, po mundoni me knaq ata, gjithkujt po ja kqyrni disponimin, mundoni me tonë me pas punën mirë, se s'ka një jetë atë pas konflikte me njerëz, në rregull është, e pse me Zotin jo? Garantimi i të drejtave për çdo kënd. Vallahi qent po dojn me na hangër kah po sillem a kupton. S'po guxojmë na me prek një qen. Drejtat e qenve a kupton. Në rregull duhet me i rujt krijesa Allahut le të bëjnë çka dojn me ta ma. E Allahu xhel-le ue ala. E po e kush, kush, kush mërzitet për drejtat e Allahut, e kush kan për to? A po? A kuptuat? Që të kanë nësham jo? Ju për qen po mërziteni a kupton? E për maca? E kur vjen puna për Allahun xhel-le xhelaluhu? Pse me të mas kollajti pja bani? Pse more, ku e keni mendjen? A po? E shkelni mas lehti urdhnin e tij. E shkelni mas lehti udhëzimin e tij. E refuzoni mas lehti mësimin e tij. Mas lehti. Pse? Ma lekum, çka puna juve? Qa pytje e madhe. Çka me juve, more njerëz? Ma lekum la terxhune lillahi uekara. Çka është puna juve që ju? Nuk po shprehni as minimumin e madhnimit ndaj Allahut tebareke ue teala. Ku e keni madhnimin për Zotin xhel-le xhelaluhu? Ku e keni frikën prej tij? Pse s'i tutni Zotit? Vallahi, kjo pytje e madhe. Pse nuk i tutesh Zotit? Pse? Nuk duhet me të dhon raport kërkush. sebepet e shkaqet po na duan. Por le ta lëviz natyrshmërinë e brendshme. Pse more vëlla? Pse ditë për ditë del n'sokak? Del lëviz apo të veshun me petkun e mëkatimit vazhdimisht. A e dini që ju merr kur don? Të merr kur don, çka i thush? Që kjo është ajo që ka dhënë me vetëdijesuar, a po kuptoni? Pastaj ka vërtetuar ja çon edhe një pjesë tjetër si shpejt me u thon edhe diçka që e ushqen zemrën me madhnim ndaj Allahut xhel-le xhelaluhu. Ue kad halekakum etuara subhanallah çfarë lidhje. Pse nuk e madhnoni Allahun? Ue kad halekakum etuara, a dini çka keni kon ju? Etuara, keni kon pikë uji. Ju ka kriju Allahu shkallë shkallë, gradë gradë, jeni kompletu ka pak ka pak, ti e din kush je, prej ka këtë guzim po e merr ti, Allahun me e kundërshtu atë. Elem terau kejfe khalekallahu seb'a semawatin tibaka, a po këqyrni pak që Allah ka kriju qiejt, shtatë palë tanë këtë madhështi, të ka kriju ty, Qashtu keni m'u ringjallë si bima, keni m'u ringjallë prej tokës, shiko kush je dheu, dhe kthehesh te dheu. Wallahu xheale lekumul arda bisata, li tesluku minha subulen fixhaxha. Allahu për ne ka bërë tokën, bisata të shtrat, e ka bo paramendo me kon, me kon bota, kështu, të naltë, me ec në të naltë gjithmonë. Paramendo me kon dunja, a kish mujtë me bo Allahu kështu, po, Qysh kish me kon jeta Allah të? Paramendo Allahu me i bo malet që s'çahen, hiç. Qysh i bo rrugë ti mes maleve, Allah të? Qysh, qysh këtë dëpër, qysh, qysh këtë mes në, Allah të? Thotë li tesluku minha subulen fixhaxha, që të ecni nëpër tokë me rrugë t'gjona, jau ka mundësu me zgjonu, apo, me bo tunele që ta shqipëshoj, me bo gjithçka. Krejt këto Allahu jau ka mundësu, apo. Prandaj, njeriu të nderuar vëllezër, duhet që nga gjitha këto me marrë mësime, të cilat e ushqejnë zemrën me madhnim ndaj Allahut tebareke ve teala. Edhe ia tregojnë pozitën ku e ka, duke e, duke e, problematizu mëkatin, shumë problem duke e konsideru, dhe duke e konsideru si nevojë të pazavendsushme faljen e Allahut tebareke ve teala. Që kjo është më kryesorja, nëse Allahu ta fal, çka t'jet mungu prej dunjasë? Çka t'jet mungu? Për, që, për shembull, Allahu xhel-le me t'i falë krejt gjynahet, krejt, me shpërbly me xhenet, çka t'jet zik për dunja? Apo? Po Allahu mos me ia fal dikujt gjynahet, s'lyp ai me ia fal. Cila është kënaqësia që i ka met? Që edhe mos me ia fal bile na kënaq. Cila është ajo kënaqësi që balla na? Cila është kallzo cila? Asnjë. Asnjë. Kalan çdo kënaqësi jo në rrugë të Allahut shndërrohet në vuajtje e mjerim. Dunja para ahiretit. E shikon Nuhi alejhi selam sa bukur ua ka sqaru, jau ka përshesh, shumë mirë. Qartas. Duke duke u shërby me argumente nga vetja e njeriut. Nga begatitë e Allahut, nga krijimtaria e Allahut, krejt çka ka përreth njerëzve i ka përdor. Shikoje këtë, shikoje atë. Mediton në këtë. Që gjitha këto të jenë në shërbim të përmirësimit të raportit me Allahun xhel-le ve ala. Pra të nderuar vëllezër në përfundim. Në qoftë se s'është përgjigjë populli i Nuhit A.S., dhe mbetet pjesa e tretë, e përmbyllje e sures Nuh, javën e ardhshme, insha Allah. Nëse ata s'janë përgjigjë, është çështje e tyne, ata e kanë marrë, ata e kanë marrë verdiktin e tyne, gjykatësi për ta ka vendosë, ka marrë fund puna e tyne. Po ti këto që po i sheh? A po i sheh mirësitë e Allahut xhele ve ala në Prandaj të nderuar vëllezër, nuk duhet me leju që gjitha këto mirësi, këto begati, çkado që ndodh, me nuk duhet me leju që këto të mbeten vetëm brenda suazave të dunjos. Jo kështu. Shërbeu me gjithçka që ka. Shërbeu me thonin që del. Apo, shërbeu me thinjën që del. Shërbeu me gjumin që të merr. Shërbeu me urinë që të kap, me etjen që të kap. Shërbeu me kodrat, me bjeshkët, me malet, me detnat, me lumejt. Shërbeu me të shëndoshin e me të smurin, me fukaranë e me të pasunin. Shërbeu me gjithçka, që në gjithçka ta shohësh Allahun xhele xhelaluhu. Se gjithkun e sheh Allahun xhele xhelaluhu, gjithkun e sheh. E sheh, tash thotë dikush, hoxhë edhe po shihka Allahun. E sheh madhërinë e Allahut xhele ve ala. E sheh rahmetin e Allahut tebareke ve teala. Gjithkun e sheh Allahun xhele ve ala. Na duhet shumë me pa, me zemrat tona me pa Allahun në dunja, që të pregaditemi që ta shohim pastaj edhe në ahiret nesër me lejen e tij e me begatinë e mirësinë e tij. Prandaj, hape këtë zemër, hape këtë zemër që ta shohë Allahun xhele ve ala. Jo të shohë mirësitë, këto mirësi, shkojnë e vijnë. Na duhet me pa Allahun xhele ve ala, sa i bukur është, sa i mshirshëm është, sa madhështor është, sa falës është, sa bujar është, e tjera e tjera nga emrat e Allahut xhele ve ala. Duhesh ta shohësh Allahun në baza ditore, gjithmonë, gjithmonë, të jetosh me Allahun xhele ve ala. Kjo është ajo çka Nuhi ka thonë. Kjo është aj muri që tha Omer ibn Abdulazizi, nëse e ban, Atëherë krejt ajo çka e shohim është në domin tonë. Ose ose nxit lakmi, ose nxit zili, ose shkakton pangopsi, ose paknaqsi gjithçka apo. Prandaj ajo që po e sheh dhe ajo që po e përjeton dhe ajo që po shfrytëzon realisht Në çka po shndërrohet? Në madhrim ndaj Allahut e përulje? Apo në zili e lakmi e në pangopësi? Në diçka ka me u shndërru. Në diçka po. Ti kqyre në çka po? Në çka po shndërrohet? Nuhi A.S. ju tha popullit, shndërrone në madhrim, ju jep Allahu gjitha të mirat, ju jep Allahu bereqet, e kështu me radhë. Po megjithatë, populli i tij vazhdoi me gishtat e tyne, e vazhdoi me qebet e tyne, e vazhdoi me jaknet e tyne, me palltot e tyne, derisa Allahu xhele xhelaluhu jau murr krejt çka patën. Nëse ai ju tha, kështu i runi begatitë, kështu ju jep e kështu i runi. Mirë, po nëse nuk i runi, që ta dini qysh jau merr Allahu tebareke ve teala. E qysh ja u mor Allahu begatitë? Si reaguan ata karshi kësaj oferte të Nuhit alayhis salam për këtë meditim e për këtë ngritje intelektuale që të meditojnë si duhet, mbetet me shpjegu inshallah në dersin e ardhshëm. Allahu na ruajt nga dënimi i tij, Allahu na ruajt nga hidhrimi i tij. Allahu xhelle ue ala na falt, na përmirësoft, na boft nga ata që përfshihen në rahmetin e Allahut dhe faljen e tij. Na bëftë Allahu falënderues në begati dhe vlerësues për mirësitë dhe na mundësof që të dalim nesër para tij faqebardhë. Allahu ju shpërbleft, me kaq për sonte. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kethira.